شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc, <coughs> aujourd'hui, on, on est dans un autre, un, un autre chapitre, hein, الباب الثالث من الكتاب أدلة الشرعية لكشف التلبيسات الحزبية et euh, on est donc dans الباب الثالث et c'est en fait une critique euh, d'une conférence qui a été faite par Abdul Majid al-Zindani au Yémen au sujet des élections et de la participation aux élections. La première conférence, elle a, elle a, comme titre Adil Amana Takun Sifran, c'est-à-dire remplis ton, cest c'est-à-dire le dépôt qu'on t'a donné comme charge, hein, comme responsabilité, et ne soit pas un zéro. <coughs> Et ça, cette conférence-là, euh, c'était en 1996, hein, ça fait longtemps, hein, subhanallah. Puis il y a une autre cassette qui a été faite, Al-Intikhabat wa Iradatul euh, les élections et la volonté de la en 1996 aussi. Subhanallah. Ça c'est à l'époque où euh, j'étais à Médine en fait. <coughs> la première fois que je suis parti étudier, c'était euh, en 1996. Donc imaginez à l'époque, donc il, disait des paroles comme ça. Et lui c'est un des Ikhwan, hein, c'est un des euh, des, gens qui sont partis du Hizb euh, si je ne me trompe pas, au Yémen, donc c'est un parmi les Ikhwan. Et euh, donc aujourd'hui c'est le cours 27, et on va lire les passages qui sont très intéressants, très importants au sujet des paroles, de, des réfutations de la parole de azindani puis vous allez en même temps remarquer que les paroles de réfutation de Zindani à ce sujet-là sont de la même, euh, en, fait, c'est des paroles de, Parda, euh, de Zindani qui sont comparables aux paroles de Pardawi dans ses paroles lorsqu'il parle de la démocratie. Donc, en même temps, c'est comme si on fait une pierre deux coups, parce que on réfute, on réfute euh, Zindani puis on réfute Pardawi en même temps, puisque c'est presque les mêmes propos. Puis je vais lire donc à ce sujet-là les paroles de Qardawi aussi pour vous donner l'exemple, ok Pour vous donner l'exemple de, de, la ressemblance qu'il y a entre les deux. Donc commençons par lire les paroles de, de Zindani, puis on va voir ensuite pour Qardawi qu'est-ce qu'il va dire. شيخ الملاحظات على الشريط الأول أدي الأمانة ولا تكن صفرا وتنحصر في أربع ملاحظات il y aura quatre points ou quatre remarques à faire au sujet de qu ce qui a été dit dans cette cassette. الملاحظة الأولى قال والأمة واجبها أن تقيم ذلك الحاكم أن تقيم ذلك الحاكم وأن تشاوره وأن تعاونه وأن تطيعه وأن تعزل وأن تعزل وأن تعزله إذا فسد أو أفسد إذا فسد وأفسد pardon. وقال ولا يقف الدور عند إقامة الحاكم المسلم بل يستمر الأمر في مشاورته وطلبه للشورى وضمان ذلك يستمر الأمر في مراقبته ومحاسبته ويصل الأمر إلى عزله إذا انحرف أو ظلم Donc, comment on, peut, comment on, va, on va expliquer les, les significations de cette parole-là Pour voir euh, les contradictions qui sont dans ces paroles avec euh, le manhaj des salaf Donc il dit, euh, Zindani dans cette cassette, il dit le, euh, la Ummah, c'est son obligation d'établir le dirigeant, de lui demander euh, de, de, faire la, de faire la consultation, hein, c'est-à-dire de faire la shura avec lui, de l'aider et de l'obéir et de l'enlever du, pouvoir s'il fait du désordre, hein, s'il fait de la corruption, s'il n'est pas bon ou s'il fait de la corruption. Donc ça veut dire qu'ils considère qu'il faut le destituer s'il fait du désordre ou de la corruption. Et euh, ils disent aussi, et le, rôle, le rôle de, de, de la Oumma, c'est pas juste d'établir le dirigeant musulman, hein, mais le rôle continue également dans euh, le fait qu'ils doivent euh, lui demander, euh, lui donner conseil et lui demander d'établir la shura, et ça c'est garanti, hein, et la garantie de ça, hein, la garantie que ça, ça va être établi, c'est que on doit le surveiller, hein. on doit toujours être en train de surveiller ce qu'il fait et toujours être, prêt à, regarder qu'est-ce qu'il fait, puis lui demander des comptes, hein. et ça peut même aller jusqu'à le destituer lorsqu'il dévie ou lorsqu'il fait de l'injustice. Donc ça, c'est ce qu'il a dit euh, Je traduis à peu près les paroles qu'il dit. Ces <coughs> paroles sont dans ce sens. Puis, juste pour comparer avec les paroles de Qardawi à ce sujet-là, pour vous donner une idée comment les deux sont proches dans leur façon d'expliquer. Donc il dit, euh, Qardawi, dans son texte qu'il a écrit pour défendre la démocratie, il dit إن جوهر الديمقراطية بعيدا عن التعريفات والمصطلحات الأكاديمية أن يختار الناس من يحكمهم ويسوس, ويسوس أمرهم وأن لا يفرض عليهم حاكم يكرهونه أو نظام يكرهونه أو يكون لهم حق وأن يكون لهم حق محاسبة الحاكم إذا أخطأ وحق عزله إذا انحرف ولا آه، يساق الناس إلى اتجاهات أو مناهج اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية لا يعرفونها ولا يرضونها <coughs> ولا يرضون عنها فإذا عرضها بعض بعضهم كان جزاؤه التشريد والتنكيل بل التعظيم والتقتيل وهذا جوهر وهذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقية التي وجدت وجدت البشرية لها صيغا آه، وأساليب عملية مثل الانتخابات والاستفتاء العام وترجيح حكم الأكثرية وتعدد آه، الأحزاب السياسية وحق آه، الأقلية في المعارضة وحرية الصحافة واستقلال القضاء <coughs> إلى آخره Ça veut dire quoi Ici, euh, je, je, vais lire même, hein. ça a été traduit dans le site euh, islamophile, un site euh, qui est bien entendu un site de bid'a. Et dans ce site, il dit, sans s'embarrasser de définitions et de termes académiques, la définition de la démocratie consiste essentiellement, à ce que le peuple choisit, choisisse celui qui dirige ses affaires sans qu'on lui impose un dirigeant qu'il aborde euh, ni un régime qu'il déteste. Qu'il ait le droit de demander des comptes au dirigeant lorsqu'il commet une erreur et le droit de le destituer s'il dévie. Que les gens ne soient pas contraints de suivre des directions et d'adopter des méthodes économiques, sociales, culturelles ou politiques qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'agréent pas et dont la critique vaudrait à ceux qui la portent d'être torturé et massacré. Au fond, c'est ça la démocratie. <coughs> Vous voyez, donc ça c'est euh, dans les mêmes sens que les paroles de, de Zendani, parce qu'il dit qu'au fond, euh, on a le droit de le destituer, le dirigeant, lorsqu'il fait une erreur ou lorsqu'il dévie. Puis, il y a un autre passage qui est aussi euh, significatif par rapport à, à, à ces paroles-là, c'est lorsqu'il justement mentionne la question de destituer les dirigeants aussi. Et ça, je vais vous le lire également, comme ça vous allez, euh, <coughs> vous allez comprendre à quel point il, euh, il exagère dans cette question-là aussi, euh, Ok. Donc, il dit, euh, dans son texte, lorsqu'il parle de la démocratie, il y a un passage où il dit, والمسلم الذي يدعو إلى الديمقراطية إنما يدعو إليها باعتبارها شكلا للحكم آه، ويجسد مبادئ الإسلام يجسد مبادئ الإسلام السياسية في اختيار الحاكم وإقرار الشورى والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة الجور ورفض المعصية وخصوصا إذا وصلت إلى كفر كفر بواح إلى كفر بواح وفيه من الله برهان donc c'est ce qu'il dit ici il dit que le musulman qui appelle à la démocratie il appelle uniquement à la démocratie parce qu'il la considère une forme de, de gouvernement qui représente ou qui, euh, qui incorpore les euh, les principes de l'islam, les principes politiques de l'islam dans la façon de choisir le dirigeant et d'établir ou de confirmer la ou la nasiha ou d'ordonner le bien d'interdire le mal et <coughs> de résister contre l'injustice et de rejeter le, péché et en particulier lorsqu'il trouve un couf bawah un couf clair au sujet duquel il y a euh, une preuve venant d'Allah. Donc c'est, euh, je vais vous lire la traduction qui a été faite à ce, ce sujet, au sujet de ce passage. <coughs> Il dit, euh, le musulman qui fait la promotion de la démocratie, il voit une forme de gouvernement. <coughs> Là, je l'ai traduit en français, mais je, je lis la traduction de islamophile <coughs> pour voir que vous voyez que même eux, ils l'ont traduit de la même façon. Ou bien ils répètent les mêmes, euh, la même chose dans leur traduction à eux aussi. Euh, le musulman qui fait la promotion de la démocratie y voit une forme de gouvernement permettant de, concrétiser euh, les politiques de l'islam relatifs au choix du dirigeant, à la, concertation et au conseil à l'injonction du bien et à la réprobation du mal, à la résistance à l'injustice, et au refus des transgressions, notamment lorsque cela atteint le niveau de mécréance manifeste, hein, al-kufr al sur des sujets tranchés par des preuves divines. Donc là, c'est comme s'il est en train de dire en fait que euh, <coughs> sur des questions comme par exemple le, de péché, euh, des questions de transgression, euh, il, là, il croit, qu'il dit comme c'est à ce niveau-là, euh, c'est des, sujets dans lesquels on, on applique les principes, hein, de, par exemple, de faire, euh, comme, comme ils disent, destituer le dirigeant, et en particulier lorsqu'il y a un au bawah. Alors que lorsqu'on retourne au hadith, les seules situations où le prophète sallallahu a dit oui, vous pouvez les combattre, c'est uniquement lorsqu'il y a un kufr manifeste au bawah, un couple évident au sujet duquel vous avez une preuve venant d'Allah. En d'autres cas, ça a été clairement interdit dans les, dans les hadiths. Wa alaykum wa Sinon, dans les autres hadiths, vous allez voir que euh, ça a été clairement interdit hein, de, de faire une chose pareille. Ça, c'est un point. Donc ça, c'est, ça y est, avec euh, les paroles de Qardawi, je pense que c'est suffisant comme exemple <coughs> pour vous faire voir les ressemblances qu'il y a entre les paroles de Qardawi et les paroles de de Donc là, on va aller maintenant la réponse au sujet des paroles de euh, les paroles de Zindani et Qardawi ensemble, parce que les deux sont très proches. Et préparez-vous pour écrire, parce qu'il y a des points importants sur la question de politique islamique ici, <coughs> qui ont rapport avec le manhaj. Le chef dit, قلت لي مع قلت لي مع كلامك هذا ثلاث وقفات Il dit j'ai trois points sur lesquels je vais, je vais euh, parler euh, par rapport à cette parole-là. الوقفة الأولى قولك الأمة واجبها ما تقصد بقولك الأمة والأمة أتقصد جميع الشعب باختيار <coughs> باختلاف أفكارهم ومشاربهم واتجاهاتهم أم تقصد أهل الحل والعقد المتمثل عندك بمجلس النواب الذي هو نتيجة وخلاصة أفكار الشعب وعلى كلا القولين فالمؤدى واحد وهو المخالفة الشرعية في كيفية انعقاد الإمامة le cheikh il dit le premier point que je vais parler c'est la question où tu, le, le point où tu as dit l'obligation de la Ummah qu'est-ce que tu veux dire par la Ummah ici est-ce que tu parles du peuple en entier peu importe leurs idées et euh, peu importe leurs idées et leurs tendances ou bien est-ce que tu parles en particulier des gens qui font partie de Ahlul c'est-à-dire les gens qui ont euh, le pouvoir de, donner, ou bien disons qui peuvent donner leurs opinions et leurs décisions euh, aux dirigeants, leur donner conseil, et que tu considères être pour toi, qui, sont pour toi ceux que vous appelez les députés, hein, et qui sont euh, le résultat de la pensée du peuple euh, il dit, peu importe que ce soit dans les deux, dans, les, dans quel cas que tu veux dire, hein, que ce soit euh, que tu penses que c'est le peuple, hein, tout le peuple en entier, ou bien ceux qui représentent le peuple comme les députés, eh bien, si tu résumes tout ça, les, les deux arrivent à une seule et même conclusion ou un seul résultat, c'est-à-dire la contradiction de la charia dans la manière de faire en sorte qu'on décide qui va être un imam et qui va être, euh, disons, assermenté comme étant imam ou dirigeant dans, dans, un système ou dans un pays musulman. Assis, assis-toi avec, avec les autres. <coughs> ah ok, d'accord. Donc, le cheikh il dit وقال سعيد عبد عبد العظيم انعقاد الإمامة يتم بأحد الأمور الآتية le fait euh, d'assermenter un imam dans l'islam et de lui donner la veille, hein, hein, c'est de trois, euh, c'est une des cinq, euh, une des cinq façons qu'on va mentionner dans les exemples suivants. c'est mentionné donc dans le livre de, comment il s'appelle, Saïd Abdul Azim, qui, son livre s'appelle, oui, Saïd Abdul Azim, son livre c'est démocratie fil mizan. je voulais vous donner le titre exact <coughs> bon donc il dit on a cinq manières dans l'islam pour qu'un dirigeant soit euh, assermenté ou bien choisi comme étant l'imam le premier c'est ma law nassan nabi ما لو نص النبي صلى الله عليه وسلم على فلانا على أن فلانا هو الإمام فإنها تنعقد بذلك تنعقد به بذلك donc euh, si il y a un texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam claire qui dit qu'un individu en particulier doit être l'imam alors dans ce cas-là c'est lui à qui on doit donner l'imam c'est lui qu'on doit désigner comme étant le dirigeant parce qu'il y a une preuve dans son texte. Deuxièmement, euh, le fait que tous les gens de Ahlul Hill wal Aqd soient d'accord pour que ce soit lui le dirigeant et qu'il lui donne la bay'a. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que c'est lui qui va être le dirigeant dans, ce cas, dans un cas pareil. حتى آه، حتى نتعرف على أوصاف أهل الحل والعقد قال الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب آه، يعتبر في أهل الحل والعقد أو يعتبر في أهل الاختيار ثلاثة العدالة ثانيا العلم المتوصل به آه، المتوصل به إلى معرفة من يستحق الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم العلم المتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة وثالثا أن يكونوا من أهل الرأي والتدبير المؤديين إلى اختيار من هو الأصلح للإمامة donc il dit on va s'arrêter ici juste pour voir hein, la question des caractéristiques qui doivent se retrouver en les gens qui vont composer ce qu'on appelle Ahlul Hilli ok Les gens qui nous et qui les gens qui, prennent des décisions importantes dans euh, la société, et ceux-là, on les appelle Ahlul Hilli wal Donc le Cheikh Suleiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, et lui, il dit que pour les gens qui font partie de de ceux qui choisissent le dirigeant, ils doivent avoir trois caractéristiques importantes. La première caractéristique, c'est al-adala, c'est-à-dire qu'ils doivent être des gens euh, honnêtes ou des gens fiables, des gens qui ont l'honnêteté. Et quand on parle d'honnêteté ou de fiabilité, euh, c'est-à-dire pas euh, seulement selon les critères établis par les, la société, mais les critères de adala tels que c'est connu par les euh, savants dans les livres de fiqh par rapport au, à la fiabilité selon l'islam, selon les règles de l'islam, par rapport au fait que quelqu'un est une personne qui pratique l'islam et qui s'écarte des péchés et qui fait ce qui est obligatoire et ainsi de suite. Comme par exemple le témoignage, il doit y avoir aussi ces caractéristiques-là. Euh, la deuxième caractéristique, c'est la connaissance par laquelle la personne est capable de connaître qui mérite être le dirigeant. Euh, et donc, c'est-à-dire, elle doit connaître les, les, critères et les caractéristiques euh, qui font qu'une personne mérite d'être le dirigeant. S'il n'a pas ces connaissances-là, il ne peut pas faire partie de Ahlul à ce sujet par rapport au choix du dirigeant. Puis, troisièmement, un de min Ahlul Ra'i. <coughs> cest il faut qu'il fasse partie des gens qui ont une opinion qui est connue, et qui est droite, qui est, qui est intelligente, et aussi qui euh, fait partie des gens qui ont, euh, qui ont l'habitude de s'occuper d'organiser ou de, de, de, mettre les choses en ordre ou d'arranger les choses. Euh, et donc, ces deux choses-là vont faire en sorte qu'ils vont être capables de choisir la personne qui va être le dirigeant et qui va être le plus apte à être un bon dirigeant. Et ça c'est mentionné dans Tawdih an Tawhid al-Khallaq par l'imam Suleiman ibn Abdullah ibn Muhammad. Donc c'est le petit-fils de Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ok. <coughs> Ensuite, le Cheikh il continue en mentionnant les paroles de l'imam al-Shawkani. Il dit قال الشوكاني عند قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم آه، وإلى آه، إلى الأمر آه، إلى أولي الأمر منهم أولي الأمر منهم هم أهل العلم والعقول الراجحة الذين يرجعون إليهم في أمورهم وهم الولاة عليهم Donc, Shawkani, il parle du verset 83 dans Surah Al-Nisa, lorsqu'il leur vient une, une, euh, une information ou une chose qui a, rapport avec la sécurité ou la crainte, il la diffuse. Mais, 83. Mais si, mais si au lieu de la, diffuser, il l'avait ramenée aux messagers et à ceux d'entre eux qui détiennent le commandement, Oulil euh, amri minhum, ok, le cheikh, l'imam Shokani, il dit ici dans son tafsir, à ce sujet-là, Oulil amri minhum, ce sont les gens de science et qui ont une intelligence qui est tranchante et qui est claire, qui penche vers la, vers la position correcte, et c'est ceux vers qui les gens retournent dans leurs questions, dans leurs problèmes, dans leurs affaires, et ce sont eux en réalité qui, sont qui ont le commandement sur les gens, parce qu'ils sont reconnus pour leur droiture et leur qualité en tant que dirigeants, hein. et les gens les respectent. Ensuite, le Cheikh dit قلت فأهل الحل والعقد هم أولو الأمر من العلماء والأمراء والسؤال الذي يوجه إلى دعاة الانتخابات هل مجلس النواب الذي هو نتيجة وخلاصة خلاصة الشعب بعجره وبجره آه، تتوفر فيه هذه الشروط المتقدمة في أهل الحل والعقد Donc le cheikh dit, je dis, est-ce que les gens, donc il dit si on, on, voit qu'est-ce qui a été dit à ce sujet-là, les gens de Ahmed Hil wal ce sont les dirigeants ou bien les ulama, hein, ceux qui ont le commandement. Donc, maintenant la question que je vous pose, est-ce que les gens qui appellent, euh, la question qu'on pose à ceux qui invitent ou qui appellent à la démocratie, est-ce que les gens qui font partie des députés, qui est, le, qui est soi-disant le résultat ou le résumé de l'opinion du peuple. Euh, est-ce que ces conditions-là sont présentes chez eux, les, présentes les conditions qu'on a mentionnées au sujet de Ahl al Est-ce que ces députés-là ont les caractéristiques nécessaires pour faire partie de Ahl al wal <coughs> Troisième point, euh, troisième euh, façon, comment on peut décider de qui va être le dirigeant, أن يعهد إليه الخليفة الذي قبله okay. كما وقع من أبي بكر c'est-à-dire que le dirigeant qui était là en premier il donne, euh, la, la, il donne la place à celui qui doit le succéder pendant sa vie c'est-à-dire il lui dit c'est toi qui vas me succéder après ma mort. Hein, comme c'est arrivé à Abu Bakr, lorsqu'il est mort, il a, il a, avant de mourir, il a dit à, à, Omar, ou bien il a dit que c'est Omar ibn al-Khattab, anhu, qui allait prendre sa succession, qui allait être à sa place. Après, il cite une parole de Siddiq Hassan Khan. Euh, le Cheikh Siddiq Hassan Khan, il dit, اعلم أن حقيقة الإمامة الشرعية النظر في مصالح الأمة لدينهم ودنياهم فهو وليهم والأمين عليهم ينظر لهم في ذلك في حياته وتبع ذلك آه، وتبع ذلك وتبع ذلك أن ينظر لهم بعد مماته ويقيم لهم من يتولى أمورهم كما كان هو يتولاها ويثقون بنظره لهم في ذلك كما وثقوا به فيما قبل وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده إذا وقع بعهد أبي بكر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب آه، رضي الله عنه بمحضر, بمحضر من الصحابة وأجازوه وأجا وأوجبوا على أنفسهم به طاعة عمر. Donc ils disent ici que euh, sache que la réalité de l'imam al-shar'iyya, l'imam al cest c'est-à-dire le, fait que quelqu'un va être le dirigeant légal, hein, dans, selon les, c'est celui qui a une bonne, une, c'est celui qui regarde les intérêts de la Ummah et qui regarde le bienfait, les bienfaits ou le bien pour la Ummah, pour qu'est-ce qui a rapport avec leur religion et qu'est-ce qui a rapport avec leur dunya. Hein, donc c'est lui Hein, leur responsable responsable et leur euh, leur dirigeant et il est ami c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est fiable, hein, qui est honnête, et qui regarde qu'est-ce qui est le meilleur pour eux dans leur vie, ok euh, Et c'est pas uniquement euh, dans leur vie, parce que dans sa, durant sa vie à lui, mais aussi même après sa mort, il pense à qui va les succéder, à qui va le succéder et qui va continuer à agir de cette manière-là envers eux, envers, envers les, gens qu'ils gouvernent. Donc, il pense à leur bien durant sa vie, puis il se, il se, il se dit également que après ma mort, je dois penser à qui va prendre la relève et va continuer à s'occuper de mon peuple euh, de la même façon pour penser au bien de leur religion, au bien de leur euh, de leur euh, dunya, qu'est-ce qu'ils ont besoin aussi. D'accord Donc euh, le cheikh il dit qu'il peut donc, lorsqu'il a trouvé quelqu'un qui, à qui il fait confiance, ok, et il a su, il a, donc il peut donner le, le pouvoir à quelqu'un à qui il fait confiance il, lui dit que bon après ma mort ça va être il dit après ma ça va être lui qui va prendre le, pouvoir comme c'est arrivé à l'époque de Omar ibn Khattab il a dit devant la présence de certains des Sahaba il a dit que ça allait être Omar ibn Khattab qui euh, Abu Bakr a dit c'est Omar ibn Khattab qui va prendre ma succession après moi et les Sahaba ont accepté ça ils ont permis ça ils ont dit oui c'est permis et ils se sont, ils, ils ont considéré comme étant obligatoire pour eux-mêmes d'obéir Omar euh, à partir de ce moment-là. Ça c'est mentionné dans Iqlil al-Karama fi Tibyan al-Imama de l'imam Siddiq Hassan Khan. Ensuite, le cheikh il mentionne le quatrième exemple أن يتغلب على الناس بسيفه وينزع الخلافة بالقوة حتى يستتب له الأمر وتزين له الناس لما في الخروج عليه حينئذ من شق عصى المسلمين وإراقة دمائهم ومن هذا <coughs> ومن هذا القبيل قيام عبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير وقتله إياه في مكة على يد الحجاج بن يوسف واستتيب, واستتيب الأمر له Le chef, il dit que une autre possibilité comment quelqu'un peut euh, être le dirigeant, c'est lorsqu'il prend le pouvoir sur les autres et il prend le dessus sur les, sur les gens avec son épée. Hein? Soit parce qu'il n'y a pas de dirigeant, après la mort d'un dirigeant, supposons qu'il n'y avait pas eu de dirigeant qui avait été désigné, et donc dans ce cas-là, il y en a un qui va prendre le dessus sur les autres, et puis il va devenir euh, celui qui va être au-dessus, donc à ce moment-là, c'est obligatoire de l'obéir et de lui donner l'allégeance. Sinon, aussi, ça se peut même que quelqu'un parmi les euh, musulmans fasse, euh, disons, prenne le dessus sur un dirigeant, puis il l'enlève du pouvoir, puis il prend sa place. C'est comme par exemple, c'est arrivé parfois, <coughs> un des proches d'un roi ou de sa famille il a, il a tué le, celui qui était au pouvoir, puis il a pris le, pouvoir à sa place. Il a fait un coup d'État. Donc dans un cas pareil, euh, les, le chef il dit que dans un coup pareil, si tu essaies de l'enlever du pouvoir, ça va faire plus de problèmes et ça va faire couler le sang des musulmans. Alors dans ce cas-là, tu le laisses, tu le laisses au pouvoir, puis on considère que c'est lui maintenant qui va être le dirigeant. Même si ce qu'il a fait lui pour prendre le pouvoir, c'est pas correct, c'est interdit dans l'islam, mais pour éviter de faire plus de problèmes encore, plus de mal, on le laisse au pouvoir, puis on, continue, on, accepte son, autorité, puis on l'obéit dans le bien. D'accord Parce que si on sort contre lui ou on se rebelle contre lui, à ce moment-là, ça va euh, briser l'unité des musulmans, puis ça va faire couler le sang des gens innocents, donc ça, c'est pas permis. Et ça, c'est arrivé, il dit, à l'époque d'Abdul Malik ibn Marwan, Hein, quand il a, euh, il, a combattu Abdullah ibn Zubayr et il l'a tué <coughs> euh, à Mecca, à la Mecque, hein, par la main de Al-Hajjaj ibn Yusuf. Et après, c'est lui qui est devenu le khalifa, c'est lui qui est devenu le dirigeant. Donc ça, il y a des choses comme ça qui sont arrivées. Et le cheikh, il mentionne les paroles de l'imam mm. Malik à ce sujet-là, <coughs> Ibn Marwan, Abdul Malik Ibn Marwan le fils de Marwan. Marwan, c'est euh, le fils de Yazid, si je ne me trompe pas. Et Yazid, c'est le fils de Muawiyah, radiallahu anhu. Donc, euh, c'est Abdul Malik ibn Marwan, ibn Yazid, ibn Muawiyah, ibn, ibn Abi Sufyan. <coughs> si je ne me trompe pas, c'est ça. Et euh, <coughs> donc, euh, ça c'est un exemple. Il mentionne les paroles de l'imam Ahmad ibn Hanbal ici, qui, euh, qui explique ce principe-là dans son livre As-Sunnah. Oui. Non, non, non, non. Abdel Malik ibn Marwan, d'après ce que je vois qui est écrit ici, euh, c'est arrivé, il a, il a, il a envoyé Al-Hajjaj ibn Yusuf euh, à la Mecque et il a tué Abdullah ibn Zubayr. Al-Hajjaj ibn Yusuf a tué Abdullah ibn Zubayr et c'est lui qui est devenu le khalifa. Mais, en fait, je ne sais pas si c'est la même fitna, hein, mais ça se pourrait que ce soit une autre. Mais bon, il y en a eu, il y en a eu beaucoup euh, des, situations pareilles dans l'histoire. Mais ça, c'est bon, c'est des choses qui arrivent, hein, comme on dit. Et c'est pour ça que les imams de l'islam, ils ont dit, si des choses comme ça se produisent, alors il ne faut pas euh, se, rebeller contre celui qui a pris le pouvoir, sinon ça finit plus. Il y en a un qui, il y en a qui prend le pouvoir, il fait un coup d'État, alors il y a un autre qui vient pour le dire, ah non, c'est pas correct, alors alors l'autre il vient, l'autre il vient, ça finit plus, par la suite ça finit plus. Donc pour arrêter ça, ils ont dit, bon, s'il y en a un qui le prend, il devient dirigeant, il prend le dessus sur les autres, alors on le laisse au pouvoir, puis c'est lui le dirigeant maintenant. Il n'a plus le droit de sortir contre lui ou de prendre les armes contre lui. Oui, il y a, une, il un hadith comme ça qui dit, s'il y a des fitnas, euh, barrez vos portes, dans vos maisons. Puis, euh, il y a, y le professeur s'est a interdit même de combattre durant la période de fitna. Et euh, beaucoup de là-dessus, à ce sujet-là. Et euh, l'imam Ahmad, qu'est-ce qu'il dit, rahimahullah, dans l'aqidat qu'il a écrit dans le sunnah, hein, euh, sur le sunnah, il dit, ça c'est dans la, il dit, قال l'imam Ahmad, rahimahullah, fi al-aqidat في rawaha euh, anhu Abdus ibn Malik al-Attar, il dit من غلب عليهم يعني الولاة بالسيف حتى صار خليفة سمي أمير المؤمنين ولا فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا il dit l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah dans sa aqidah qu'il a écrit dans Usul al-Sunnah rapporté par Abdus ibn Malik al-Attar il dit celui qui a pris le dessus hein, celui qui a pris le dessus, le, sur le, a pris le dessus sur eux, c'est-à-dire sur les dirigeants, avec l'épée, et qu'il est devenu khalifa, on l'appelle Amir al-Mu'minin. Et il n'est pas permis à quiconque qui croit en Allah et au jour dernier de passer une nuit sans le considérer comme étant l'imam, qu'il soit pieux ou pervers.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 Parce que celui qui sort contre la jama'a ou qui se sépare de la jama'a, qui se sépare du corps des musulmans, d'une seule, seul, euh, d'une chibre, c'est-à-dire de la, longueur d'une main, eh bien, s'il meurt dans cet état-là, sa, mort sera comparable à la mort de la, période pré-islamique. Donc ça veut dire qu'il meurt dans une, comme dans une mort comparable à la mort à l'époque de la Jahiliya, quand les gens vivaient dans la désunion et dans <coughs> les, les, conflits tribaux et tout ça. Donc ça c'est quelque chose de mauvais, puisque la Jahiliya c'est quelque chose de mauvais. Ensuite le cheikh dit وقال ابن بطال في الحديث حجة نعم Ouais. Non, celui qui voit de son dirigeant quelque chose qu'il n'aime pas, qu'il soit patient. Parce que s'il se sépare de la jama'a d'une petite distance, hein, d'une chèvre, d'une main, c'est-à-dire s'oppose à la jama'a hein, et qu'il meurt dans cet état-là, sa mort sera comme une mort de, la période de la jahiliya. C'est comme s'il mourait à une période, sa mort sera comparable à la mort, comment les gens vivaient, ils mouraient à l'époque de la jahiliya, quand il y avait les conflits des tribus et la division entre les gens. <coughs> il, est, il, est, il est là <coughs> Donc il dit قال ابن بطال في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار آه، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن دماء الدماء وتسكين الدهماء وحجتهم هذا آه، وحجتهم هذا الخبر وغيره وغيره مما يساعده ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليه عليها regardez les paroles de l'imam Ibn Battal Masha'Allah, c'est un des grands imams de l'islam, <coughs> Ibn Battal, rahimahullah, il dit dans ce hadith, il y a la preuve hein, que Ibn Battal, il dit que dans ce hadith, il y a la preuve qu'on doit abandonner toute idée de sorcier contre le dirigeant. On doit abandonner toute rébellion ou révolte contre le dirigeant, même s'il est injuste. Même si c'est un homme qui fait, qui fait al-jawr, qui fait l'injustice. Voilà Et les savants, les fuqaha, ont tous été d'accord, il y a un consensus sur le fait qu'il est obligatoire d'obéir au dirigeant qui a pris le dessus. Hein celui, celui qui a pris le dessus sous les autres, qui a pris le pouvoir. l'imam ibn Battal de cesser de faire des rébellions contre les dirigeants, même s'ils sont injustes. Et les, les les fuqaha sont tous d'accord sur le fait que c'est obligatoire d'obéir aux dirigeants qui a pris le dessus sur les autres <coughs> et de faire le djihad avec lui. Et que son obéissance est meilleure que de se révolter contre lui. cest veut dire mieux de l'obéir que de se révéler contre lui parce que quand tu l'obéis, eh ben, tu protèges ton sein et le sein des musulmans. Et tu calmes les gens, les gens qui pourraient avoir l'idée de vouloir se rébeller ou se révolter. Et la preuve des savants, lorsqu'ils ont dit ça, dans cet ijma, dans, cette, dans ce consensus qu'ils ont pris, c'est ce hadith qu'on vient de mentionner. Et d'autres hadiths également qui supportent la même signification que ce hadith-là et ils n'ont pas, euh, ils n'ont pas fait d'exception à ce verdict, excepté pour lorsqu'il y a un coup clair qui se produit de la part du dirigeant. Ok Et il dit, donc dans, ce cas-là, il n'est pas permis de l'obéir dans sa mécréance, sauf, euh, il dit, n'est pas permis de l'obéir dans sa mécréance. Mais c'est obligatoire de le combattre et de lutter contre lui si on est capable de le faire. Et ça c'est important de mentionner si on est capable de le faire parce que euh, si, les gens ne sont pas capables de le combattre et qu'ils croient qu'en l'enlevant ce, ce, dirigeant qui est devenu mécréant ou qui a fait un mécréant, une forme de mécréance claire, et ils vont faire couler le sang des musulmans et ils vont faire du des plus de fitna, dans ce cas-là, ils ne doivent pas le faire. Et justement, Cheikh Mourbel, à ce point-là, il a mentionné un point, oui. Alaykum salam muslim. Alhamdulillah. Naam. Donc, le Cheikh Mokbel ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah, à ce point-là, il met un commentaire. Il dit, شرط القدرة على الجهاد أولا كما ذكر كما ذكر كما ذكر وأيضا شرط أن يظن ظنا غالبا أن العاقبة للمسلمين وأن الدائرة على المشركين لا يكون الحرب بين المسلمين والمسلمين لقوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات آه، لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم Ok, donc euh, qu'est-ce qu'il dit le cheikh Mokbel ici Il dit qu'il y a la condition pour pour pouvoir sortir contre eux, ou bien pour pouvoir faire le djihad contre le dirigeant qui a fait un coup clair, euh, il faut avoir la capacité, comme on l'a expliqué. Et non seulement ça, il y a aussi une autre condition, le cheikh dit, c'est qu'il faut que les musulmans aient l'idée, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire il faut qu'il ait la pensée, il faut qu'il soit est, euh, comment je pourrais dire, c'est-à-dire il faut que tu aies, euh, il faut que tu sois comme, il faut que tu aies ça veut dire il faut que tu aies euh, l'impression ou que tu saches que, comment je pourrais dire, quand tu as un von c'est quand tu quelque chose peut être vrai ou quelque chose peut arriver ou pas arriver. Mais il faut que tu aies plus, que tu penses que ça va être plus penché vers le succès que, la défaite. Oui, si tu as le... Oui, il y a la, capacité, comme on a mentionné. Puis deuxièmement, il faut que tu penses que lorsque tu vas te, euh, faire le djihad contre lui, que tu, que tu saches que les chances de succès soient plus grandes que les chances de défaite ou les possibilités de succès de, cette, euh, de ce djihad ont plus de possibilités de, réussir que de ne pas réussir. Vous comprenez Oui, parce que... Et, et il dit également, et que ça ne va pas retourner que les mouchikins, hein, que que les mouchriquins, c'est eux à la fin qui vont avoir le dessus. Parce que c'est ça qui arrive des fois dans, les, certains pays, où des gens essaient de faire des rébellions ou des révoltes contre le, dirigeant, et le coup d'État, ou pas le coup d'État, mais je veux dire, ils essaient de, bon, un supposons qu'un dirigeant a fait un, acte de couvre clair, et que les musulmans ont essayé de l'enlever du pouvoir, hein, et que ça n'a pas fonctionné après le dirigeant, ce dirigeant-là, il a réussi à reprendre le contrôle <coughs> et il attrape ces musulmans-là qui a fait ça, là, ça va être pire encore par la suite pour ces musulmans-là parce qu'ils vont se faire vraiment maltraiter par la suite. Ils vont tous être exterminés. Donc, euh, il dit, donc il faut pas qu'il, faut qu'il y ait la certitude que tu vas réussir ton affaire, ton djihad de ton affaire. Et il dit, euh, il ne faut pas qu'il y ait non plus des guerres entre les musulmans eux-mêmes. Tu comprends Il ne faut pas qu'il y ait des guerres entre les musulmans eux-mêmes. Il ne faut pas que des musulmans soient tués et commencent à, à faire couler le sang des innocents et des musulmans. Et il mentionne euh, le, le, verset 25 ici à ce sujet-là en Surah Al-Fatih. <coughs> s'il n'y avait pas eu des hommes croyants et des femmes croyantes parmi les Mécois que vous ne connaissez pas et que vous auriez pu piétiner sans le savoir, vous rendant ainsi coupable d'une infraction répréhensible. Donc ça veut dire que ici, le, Allah il disait au prophète sallallahu qu'il n'y avait pas eu parmi les gens de la Mecque, si tu allais les attaquer, s'il y avait eu, il y allait avoir parmi les hommes et les femmes là-bas des croyants parmi eux, et que sans que vous les connaissiez, vous auriez pu les, vous auriez pu les tuer, hein, et donc vous auriez fait une action répréhensible. D'accord Donc ça c'est un blâme que Allah a fait à ce sujet-là dans le Coran, et donc c'est pour dire que les musulmans entre eux ne doivent pas euh, se, combattre pour arriver à ce que des croyants commencent à se tuer les uns les autres. Et une autre, une autre condition, le cheikh dit وأيضا يشترط للخروج أن لا يكون عالة على الكفار لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل dans ces questions-là. Donc, ça veut dire que pour faire le khuruj avec, euh, contre un dirigeant qui a fait le coffre clair, il y a beaucoup de conditions. C'est pas comme certains takfiri ou djihadis qui pensent qu'ils vont euh, pouvoir s'organiser en petits groupes, puis acheter des armes et euh, essayer de dire bon, on va renverser le gouvernement, puis après ça, euh, euh, ils pensent qu'ils vont établir la charia comme ça, comme ça s'est passé dans plein de pays, et puis après ils se font massacrer, et puis après c'est, ils deviennent encore plus extrémistes par la suite. Donc tout ça c'est, <clears throat> c'est contraire au manhaj des salafs, comme les ulama l'ont expliqué. لشيخ الزي وقال الشاطبي أما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة أو تولية العهد لمنفك لمنفك آه، لمنفك عن رتبة الاجتهاد آه، وقامت له الشوكة وأذعنت له الرقاب بأن خلأ الزمان من قرشي مجتهد آه، ومجتمع جميع الشروط وجب الاستمرار وإن قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للفروع والكفاية آه، جمع شرائط الإمامة واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرضهم لإثارة فتن واضطراب واضطراب أمور لم يجز لهم خلعه والاستبدال به بل تجب عليهم الطاعة له والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته Donc ça c'est une citation de l'imam al il, il, mentionne des questions par rapport au fait que, c'est comme s'il disait par exemple, bon, pour vous résumer qu'est-ce qu'il dit, on dit qu'il y a un imam qui a toutes les conditions pour être un khalifa, il est Qurashi, ok, puis euh, il, il, il, a atteint le degré d'ijtihad, il a beaucoup de science en islam, il a beaucoup de, toutes les qualités nécessaires. Puis, un... mais lui il n'est pas au pouvoir, puis il y a un autre dirigeant qui est au pouvoir en ce moment, mais lui, il n'est pas Qurashi et il n'a pas toutes les qualités que l'autre a. Donc il disait que on peut, si, le fait d'enlever le premier puis de le remplacer par le, celui qui n'est pas au pouvoir euh, va faire des problèmes entre les musulmans, il faut laisser l'autre qui est au pouvoir, même s'il n'est pas Qurashi, même s'il n'a pas toutes les qualités nécessaires. C'est ça, ce que ça dit en, général, en gros. D'accord Sans rentrer dans tous les détails de ce qu'il a mentionné. Puis, Cheikh Mourbil, en bas de page, il dit que le fait qu'un imam soit pas un grand savant, c'est pas une condition. C'est-à-dire, c'est pas une condition qu'un imam soit que le dirigeant soit un grand savant, qu'il ait la capacité de faire l'ijtihad. C'est pas une condition pour qu'il soit le dirigeant ou pour qu'il mérite d'être le khalifa, wallahu a'lam. Après, le cheikh, il dit, comme cinquième euh, façon par laquelle quelqu'un peut devenir le dirigeant. Il dit قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله ويثبت نصب الإمام باجتهاد كفعل عمر وجعله الأمر شورى بين ستة من الصحابة donc il a dit aussi que comme cinquième façon comment quelqu'un peut devenir un dirigeant, c'est euh, <coughs> par l'ijtihad. Euh, comme Omar ibn Khattab l'a fait lorsqu'il est mort ou avant de mourir, il a dit choisissez entre six personnes. Il a donné six noms. Il a dit choisissez-en un dans ces, d'entre ces six personnes, c'est lui qui va être votre dirigeant. Et il a nommé six. Et c'est parmi, parmi les plus grands, parmi les Sahaba. Il a dit choisissez un d'entre eux. Et donc, euh, ça c'est une autre méthode qui a rapport avec l'ijtihad. Oui, c'est tout parmi des gens, parmi les Mubashirin parmi les gens que le prophète Tansem avait dit qu'ils vont être dans le paradis. Euh, donc, euh, c'était des grands parmi les Sahaba. Donc le c'est dit kultu ». Oui. You are smart, man. Masha'Allah. Exact. En arabe, il y a des patterns. Des patterns de mots. Des formes. Comment on forme des mots. Et chaque mot arabe, si tu le mets dans une forme en particulier, ça veut dire un, le, un sens, ce sens-là chaque fois que tu vas mettre n'importe quel verbe, tu vas mettre dans cette forme-là, il va vouloir dire celui qui fait l'action, par exemple, comme là, tu as dit. Hein? hein oui, c'est ça. Mais dans d'autres, dans d'autres formes, ça va être par exemple, euh, Fa'il », c'est celui qui fait l'action aussi, Mais comme tu dis, euh, par exemple, moussafir, ou euh, ça c'est d'autres formes qui ont aussi cette signification-là comme fa'il. Ok Bon, on fait Kabarak. Euh, oui, qu'est-ce que je voulais dire aussi Ça, c'est dans les, ça c'est expliqué en détail dans les livres qu'on appelle les livres de Sarf. Ça s'appelle, cette science, c'est As-Sarf. Ça s'appelle As-Sarf. Ok, avec Sad. Sarf. On s'apprend dans les livres de Sarf toutes les différentes formes et les différents patterns des verbes et des mots en arabe. Non, non, non il n'y en a pas. Il n'y a, pas, il n'y a pas quelque chose d'équivalent en arabe parce que l'arabe, elle, elle est formée d'une façon différente. Bon, qu'est-ce qu'il dit ensuite le cheikh il dit قلت فيا عبد المجيد الزنداني هذه أقوال أهل العلم في انعقاد البيع فأين قولك من هذه الأقوال فإن قلت قولي يوافق القول الثاني أقول لك هذا خلاف الواقع ذلك أن الأمة الشعب يستحيل أن تختار مجلسا تتوفر فيه شروط أهل الحل والعقد المتقدمة الذي آه، بدوره يختار الحاكم فبطل قولك فبطل قولك وإن قلت القول الخامس فقد تقدم ضحد ذلك آه، في الشبهة الثالثة أضف إلى ذلك من أوجب على الأمة الذي أوجبته عليها أهو النظام الإسلامي أم النظام الديمقراطي فإن قلت بالأول فقولك باطل بما تقدم وإن قلت بالثاني فلا عبرة به لأنه نظام طاغوتي كافر والله أعلم الشيخ الزي الشيخ <coughs> الزي donc Oh toi, Abdelmajid al-Sindani. Il, s'adresse à lui. Ouais, c'est euh, Abdelmajid al-Sindani au Yémen. C'est lui qui a, fait les vidéos là des, euh, miracles du Coran, les miracles de la science dans le Coran soi-disant. Il a amené soi-disant des scientifiques occidentaux pour leur faire montrer soi-disant qu'il y avait des vérités scientifiques dans le Coran. Puis euh, il a écrit un livre là-dessus. C'est comme ça qu'il est devenu populaire. Ok. Puis après ça euh, là il est rentré dans les élections, puis euh, un truc comme ça. Mais à la base c'est un pharmacien de formation, ok C'est ça que Cheikh Mokbel a dit. Hein, Cheikh Mokbel il dit dans une cassette, il dit Abdul Majid il est saïdolé. Hein C'est un, c'est un pharmacien, c'est pas un savant d'islam. Bon, non. Bon, qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il dit ensuite, le Cheikh, il dit Ô toi abdul al-Sundani, voici les paroles des savants de l'islam au sujet de comment quelqu'un est euh, choisi pour être un dirigeant à qui on donne la paix. Où est-ce qu'elle, dans quelle de ces paroles-là, toi, tu te tiens Dans quelle de ces cinq méthodes-là qu'on a mentionnées, tu te tiens, toi euh, Si tu dis que ça rentre dans le deuxième exemple, c'est-à-dire l'exemple que les euh, musulmans les gens de Ahlul Hill wal Aqd vont se mettre d'accord pour choisir euh, quelqu'un, si tu dis que toi ça rentre dans la démocratie rentre dans ce deuxième exemple-là, alors il dit que ça c'est contraire à la réalité, puisque le peuple que tu désignes comme étant le peuple, euh, c'est impossible qu'on retrouve en, en eux, en eux tous, les caractéristiques et les conditions nécessaires pour qu'ils pour qu'ils rentre dans ce qu'on désigne comme étant Ahlul Hilli wal Aqd, dont on a mentionné les conditions tout à l'heure, et qui peuvent choisir le dirigeant. Et donc, ta parole est, est c'est-à-dire ta parole, ce que tu dis là, c'est faux à ce sujet-là. Et si tu dis que ça rentre dans la cinquième, euh, dans la cinquième euh, exemple, dans le cinquième exemple, c'est-à-dire comme Omar, c'est ce qu'il a fait en choisissant six personnes, puis en disant choisi un de ces six-là. Il dit ça, on l'a réfuté déjà dans la Shubha, euh, dans la réfutation à la Shubha numéro 3, dans les méfaits de, euh, dans les réfutations qu'on a fait précédemment au sujet des Shubuhat de la démocratie. Euh, rajoute à ça également que la question suivante, qui a ordonné à la Ummah ce que tu leur as ordonné toi. Lorsque tu dis que euh, lorsque tu dis que c'est obligatoire pour la Ummah de participer aux élections hein, et de choisir le dirigeant et de rentrer dans la Shura et de l'aider et de l'enlever lorsqu'il n'est pas bon. Qui lui a ordonné ça Parce qu'il a dit, il a utilisé ce terme, il a dit que c'est une obligation pour la Ummah. Donc qui a rendu ça obligatoire pour la Ummah Est-ce que c'est le système islamique ou le système démocratique Il dit si tu dis que c'est le premier, que c'est le système islamique, alors qu'est-ce que tu dis C'est faux parce qu'on a prouvé ce que, qu'est-ce que tu dis, c'est pas vrai. Et deuxième, si tu dis que c'est le système démocratique qui l'a rendu obligatoire pour eux, alors dans ce cas-là, on ne doit même pas le prendre en considération puisque c'est un système qui est euh, basé sur le kufr, et qui est tarot, c'est-à-dire qui est basé sur le tarot. Et donc, on ne peut pas le prendre en considération. Le deuxième point sur lequel on veut s'arrêter dans cette citation-là, c'est euh, lorsqu'il dit الوقفة الثانية قولك إن الأمة من واجبها أن تشاوره وأن تطلبه للشورى أقول إن الكلام على الشورى وأنها لا تلزم الإمام الأخذ بها فله أن آه، ينفذ ما يراه صالحا بدون استشارة وعليكم السلام ورحمة الله بدون استشارة أحد قد تقدم وقد أذهب شيخنا محمد أمان الجامع رحمه الله في تقرير ذلك في رسالة له سماها حقيقة الشورى في الإسلام فلتراجع آه، أضف إلى ذلك أن الإمام هو الذي يختار من يشاوره آه، من يشاوره من يشاوره وليس ذلك راجع إلى الشام قال الشوكاني وعليه الإمام أن ينتقد من العلماء المبرزين المجتهدين المحققين من يشاوره في الأمور ويجريها على ما ورد به الشرع ويجعل الخصومات إلى أهل هذه الطبقة فما حكموا به كان عليه إنفاذه وما أمروه به فعله Donc le cheikh il dit ici Euh, comme deuxième exemple que il, euh, euh, il dit la Ummah c'est obligatoire pour eux de le consulter et de lui demander d'établir la Shura, la consultation. il répond en disant qu'on a déjà parlé de la Shura, hein, <coughs> on a expliqué que la Shura, l'imam n'est pas obligé de prendre l'opinion de la consultation ou la dissertation. Lorsque les, lorsque les gens ont donné un conseil aux dirigeants ou ont donné une consultation aux dirigeants, le dirigeant n'est pas obligé, on ne peut pas lui imposer d'être d'accord ou de suivre la position de la Shura. D'accord Contrairement à ce que Qardawi dit dans, dans, son, texte justement à ce sujet-là. <coughs> Parce que Qardawi, lui, dans sa défense de la démocratie, il dit Avant de clore ce propos, je dois aborder, l'opinion de certains savants, y compris de nos jours, euh, euh, selon, qui la consultation à choix est un mécanisme consultatif non contraignant et que le gouvernement doit consulter mais n'est pas tenu de suivre l'opinion de ses conseillers, ceux qu'on qualifie Ahlul al-afidah wal j'ai déjà répondu à cette thèse dans à une autre occasion, expliquant que la Shura n'a aucun sens si le gouverneur, après avoir consulté, ne fait, pas euh, ne fait que ce qui lui plaît euh, à lui et à son sérail, sans aucune considération de, euh, de l'avis du conseil de Shura. Comment les membres de ce conseil seraient-ils ceux qui tranchent dans les affaires comme les dans, comme on les qualifie dans notre tradition, alors qu'en réalité ils n'ont pas la faculté de trancher dans quelques affaires que ce soit. Bon, ça c'est donc son explication de Pardawi, et c'est comme s'il essaie de dire qu'en fait, c'est le, le, Shura, c'est eux qui peuvent imposer aux dirigeants ce, ce, que le dirigeant doit faire. Et donc on se demande, moi je comme lui, il dit comment on peut dire qu'ils sont Ahlul Hil ou Al-Aqd s'ils ne peuvent pas imposer, mais moi je lui dis comment il peut être un dirigeant si c'est lui qui se fait imposer des choses hein À quoi ça sert d'être dirigeant si c'est les autres qui vont te dicter qu'est-ce que toi, toi tu dois faire Non, bien sûr. Et puis il n'y a pas juste ça, on a déjà mentionné dans la réfutation, durant les réfutations des Choubourat, des, plein d'exemples que le prophète sallam a opposé la majorité des Sahaba et des exemples où Abu Bakr Siddiq a opposé la majorité des Sahaba à son époque lorsqu'il était khalifa et on a donné plein d'autres exemples de ça pour montrer la fausseté de cette idée-là. Et euh, le cheikh dit que le cheikh Mohamed Aman al-Jami, il a écrit un livre qui s'appelle La réalité de la Shura dans l'islam et il a réfuté toutes ces idées-là dans ce livre-là. Et on peut rajouter à ça également que les gens qui composent la shura, ou le, le, le conseil de consultation, c'est le dirigeant qui les choisit lui-même. Hein? donc si c'est lui qui les choisit, comment, comment tu vas dire que c'est obligatoire pour, pour, pour lui de les, de, les, de les écouter par la suite hein Et donc il mentionne à ce sujet-là euh, euh, les paroles de l'imam Shawkani. Et il dit que donc si c'est lui qui les choisit, donc ça ne revient pas au peuple. Tu ne peux pas dire que ça c'est la responsabilité du peuple en entier, puisque euh, les, les, les Ashura, c'est pas le peuple qui choisit l'Ashura, c'est le dirigeant qui choisit ceux qui font partie de l'Ashura. Et il dit que l'imam Ashokan, il dit dans Sayyid al le volume 4, à la page 507 et 508, l'imam, il doit choisir parmi les ulama qui sont les plus, les plus, euh, les plus en avant dans la science, euh, parmi les mujtahidines et les vérificateurs de la science, ceux qu'il va consulter dans les différentes affaires euh, et et qui va faire fonctionner les affaires selon ce qui a été mentionné dans la charia. Et <clears throat> il va ramener toutes les disputes vers les gens de cette euh, catégorie-là pour qu'ils jugent lorsqu'il y a des désaccords ou des conflits. Ce qu'ils <clears throat> décident, il va l'appliquer, il va et ce qu'ils ordonnent, il va le faire. Après, il dit Al-Waqfatu as <coughs> Le troisième point, et c'est là qu'on commence dans le point qui a rapport avec la critique de sa parole lorsqu'il dit que lorsque le dirigeant dévie ou euh, fait quelque chose euh, qui déplaît, euh, qui, qui, est injuste ou qui est corruption, eh ben dans ce cas-là, ils doivent le destituer. Là, on va parler de ce point-là. Cheikh الوقفة الثالثة قولك وأن تعزله إذا فسد وأفسد أو انحرف وظلمه إن كلامك هذا يوافق تمام تماما عقيدة الخوارج بل سائر أهل البدع ذلك أن الخروج على الحاكم بسبب انحرافه أو فسقه أو ظلمه هو من عقيدة أهل البدع donc le cheikh dit ici que cette idée-là, que lorsque quelqu'un fait de la corruption, du désordre, ou qu'il fait de l'injustice, ou qu'il dévie, que tu dois, <coughs> que tu dois l'enlever du pouvoir et le destituer à ce moment-là, ça c'est exactement en accord avec la aqidah des Khawarij et la du reste des de bid'ah, parce que l'idée que tu dois sortir contre le dirigeant à cause d'une déviation ou à cause d'un péché ou à cause d'une injustice qu'il fait, ça c'est exactement la des gens de Bid'ah. قال أيوب السختياني عن أبي قلابة قال من ابتدع ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف donc euh, Abu Ayyub al-Sakhtiani un des imams parmi les imams des salafs il rapporte selon Abi Qilaba il dit il n'y a pas un peuple qui fait une bid'a excepté qu'il rende halal l'épée excepté qu'il rende halal l'épée c'est-à-dire l'épée contre le dirigeant ok et il mentionne cette parole de Sharh Usul I'tiqad Ahl Sunnah wal Jama'a de l'imam Al-Lalakai et du livre Al-Sharia de l'imam Al-Ajurri. <coughs> Deuxième citation qu'il mentionne قال سلام بن أبي مطيع كان أيوب يسمي أهل الأهوى كلهم كلهم خوارج كان أيوب يسمي أهل الأهوى كلهم خوارج il n'y a pas un peuple qui fait une bid'a ou des gens qui font une bid'a excepté qu'ils rendent halal l'épée. Et euh, Salam ibn Abi Mutir, lui, il dit, qu'un Ayyub, hein, Ayyub, il appelait les gens de Ahwa, il les appelait tous des Khawarij. كان أيوب يسمي أهل الأهوى كلهم خوارج ويقول إن الخوارج اختلفوا في الإثم واجتمعوا على السيف hein, donc Salam ibn Abi Muti' disait que Ayyub Sartiani, il appelait les gens de bid'a, les gens de passion, il les appelait tous des khawarij. Pour lui, c'était tous des khawarij, peu importe leur nom. Que ce soit euh, Shia, khawarij, Soufi, Ahbash, n'importe quel bid'a. C'est tous des khawarij. pour, pour, pour le, par le, pourquoi Parce que ils ont tous été divergents dans, le, dans leur nom, hein, euh, Murji'a, Khawarij, Qadariya, euh, Shia, Rafida, hein, tous ces noms-là, c'est tous des noms différents, mais ils sont tous d'accord sur l'épée, et de prendre l'épée contre le dirigeant. Ça, c'est des choses que tu retrouves chez eux. Il dit, <coughs> et euh, et donc aussi le fait qu'ils sont tous sortis contre la sunna, ils se sont rebellés contre la sunna. Après, qu'est-ce qu'il dit le chef Il dit, قال الآجري محذرا من مذهب الخوارج لم يختلف العلماء قديما ولا حديثا على أن الخوارج قوم سوء عصاة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهون ويموهون على المسلمين وقد حذرنا الله عز وجل منهم وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا الخلفاء الراشدون بعده وحذرنا الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحم رحمة الله تعالى عليهم والخوارج هم الشراه الأنجاس الأرجاس ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا ويخرجون على الأئمة والأمراء يستحل ويستحلون قتل المسلمين إلى آخر كلامه رحمه الله Ça, c'est une parole de l'imam Al-Ajurri, hein, dans parmi les meilleurs livres de Aqidah, au sujet des, des, Aqidah, de la Aqidah des Salaf Salih. Il dit, dans son livre, au sujet, euh, en avertissement contre le madhab des Khawarij, il dit les ulama n'ont jamais divergé, que ce soit dans le passé comme dans le présent, au sujet des khawarij, que ce sont des gens désobéissants envers Allah qui désobéissent à Allah et à son messager alayhi wa sallam, même s'ils font la salat, même s'ils font le jeûne, et même s'ils font des efforts dans l'adoration, tout cela ne sera d'aucune utilité pour eux, même s'ils montrent qu'ils font l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, cela ne sera d'aucune utilité pour eux, parce qu'ils sont un peuple qui interprète ou déforme le Coran selon leur passion, hein, et selon, selon leur propre imagination et selon leur propre passion, hein, contre les musulmans. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis contre eux. Et euh, il nous a <clears throat> également, euh, euh, Allah nous a avertis contre eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis contre eux, et les khulafa rachidines nous ont avertis contre eux, et les sahaba en général, ils nous ont tous avertis contre eux, et ceux qui les ont suivis également parmi les ulama, ils nous ont tous avertis contre les khawarij, et ils ont dit que ce sont des gens mauvais, des gens mauvais, des gens euh, qui sont impurs, qui sont un peu, qui sont mauvais, et que leur madhab, hein, ils, se faisaient hériter de génération en génération. Hein. Euh, parce qu'il y en a qui pensent que les, les Khawarij c'est uniquement des gens qui vivaient à l'époque des Sahaba non ils se, ils, ils se, ils se lèguent ce madhab de génération en génération ok ils, héritent de ce mazhab et ils se le transmettent de génération en génération, que ce soit dans le passé ou dans le présent, ils prennent les armes contre les dirigeants et ils rendent le sang des musulmans halal et de tuer les musulmans halal pour eux. Vous voyez des gens comme ça, subhanallah, pour eux tuer c'est halal. Et après ça, ils critiquent les dirigeants parce qu'ils disent, ah, ils euh, font du riba, où ils font de, euh, de, de, de l'injustice. Et eux, pour eux, le meurtre c'est halal, le sang c'est halal. Et eux, ils ne se jugent pas eux-mêmes comme ça en voulant dire, est-ce que tu es halal ou non On est en train de rendre le meurtre halal. Et ça c'est un grand péché, Hein donc ils ne se déclarent pas eux-mêmes faire. ils devraient se tuer eux-mêmes si c'était si, si des gens qui étaient, euh, qui étaient un peu... Euh, en accord avec leur, leur logique, s'ils étaient logiques avec leur propre madhab, ils devraient commencer par se tuer eux-mêmes, puisqu'ils commencent à, à, déclarer les gens qui font des péchés koufars, et eux, ils sont les premiers à tuer, comme si tuer c'était pas un péché, il y en hein, est pour eux. Hein Allah Donc, <coughs> le cheikh il dit, euh, ensuite, « wa yu'ayyidu qawlahu » ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا ما أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له من حديث علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة Le cheikh il dit également qu'est-ce qui supporte la parole de l'imam al-Jurri ici quand il dit que leur madhab, euh, celui qui est sur leur madhab, également le, le, le reste des khawarij, ils héritent cette voie, et génération après génération, il y a le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, euh, selon les, paroles de Ali, hein, selon la narration de ibn Abi Talib, anhu, il dit qu'il a entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait il y aura des gens qui vont sortir vers la fin de ma umma, des jeunes, faibles d'esprit. Euh, ils disent les paroles des parmi les meilleures paroles au monde. Hein Comme par exemple, la hakima illallah, ou la Il n'y a pas de jugement excepté Allah, excepté le jugement d'Allah. Il n'y a pas de, de il n'y a pas de dirigeant excepté Allah, ils disent ça. C'est des, des, bonnes paroles, c'est des paroles vraies, que Allah c'est le juge et tout, mais eux ils l'appliquent en dehors de son contexte, comme le verset par exemple, وَمَنْ celui qui ne juge pas selon ce qu'Allah a révélé, cela là sont les mécréants. Eux, ils ne font pas de distinction entre qu'est-ce qui est kouf akbar et kouf asraf. Ils ne font pas de distinction entre qu'est-ce qui est kouf majeur et kouf mineur. Donc toute personne qui ne juge pas autre que la loi d'Allah dans n'importe quoi, peu importe sa situation ou son état, ils le déclarent kafir Koufran akbar mukhrijan min Ils mettent tout le monde dans la même catégorie de Kouf majeur et ils les mettent tous en dehors de l'islam sans exception. Et ça, c'est l'exemple des Khawarij qui déclarent les musulmans qui font des péchés kuffar. Ok Et euh, donc, ils disent la meilleure parole au monde. Ils lisent le Coran, mais ça ne dépasse pas leur gorge. Et ils quittent la religion comme la flèche quitte son arc. Et si tu les rencontres, alors tuez-le, combattez-les et tuez-les, parce qu'il y a une récompense euh, pour, eux au jour de la résurrection, pour quiconque les a tués ou les a combattus au jour de la résurrection. Et en particulier, bien entendu, ici il faut noter que lorsque le prophète sallallahu dit de les combattre, bien entendu c'est de les combattre avec le dirigeant musulman, et de ne pas y aller pour essayer de les tuer, puis dire ah ça c'est des Krawal, je vais les tuer, hein? comme certains pourraient s'imaginer parfois. Et euh, <clears throat> le cheikh مما يوضح ذلك جليا ما أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع وقال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع آه، أكثر من عشرين مرة حتى يخرج في أعراضهم الدجال Donc, euh, on va terminer avec ça. Le chef nous dit, parmi les choses qui, expliquent que les Khawarij ils vont sortir jusqu'à la fin du temps, il y a la mention de ça dans, euh, Ibn Majah, dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Omar, il dit que le prophète sallam a dit, il y aura des gens qui vont venir par la suite et qui vont lire le Coran, hein. il y a une catégorie de gens qui vont, qui vont suivre, qui vont venez, qui vont lire le Coran, ça ne va pas dépasser leur gorge. Chaque fois qu'il y a une corne qui va sortir, elle va être coupée. Chaque fois qu'une de leurs cornes va sortir, elle sera coupée. Et il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire une vingtaine de plus que vingt fois. Chaque fois qu'une corne sort, il va être coupé. Il a répété ça plus que vingt fois. Et il a dit jusqu'à ce que euh, les derniers d'entre eux sortent avec le Dajjal jusqu'à ce que les derniers d'entre eux sortent avec le Dajjal. C'est-à-dire ils vont sortir à la fin des temps, ils vont être dans l'Iran avec le Dajjal contre les musulmans. Ça c'est un hadith qui est authentifié par Al-Albani hein, dans hadith al-Sahiha dans le volume 5 à la page 582. Ok Et c'est sous le titre Estimrar Khuruj al-Khawarij. Non. La question des Khawarij, est-ce que ce sont des musulmans ou non Il y a une divergence d'opinion entre les ulama à ce sujet-là. Certains des ulama ont dit que ce ne sont pas des musulmans, qu'ils sont des kuffars. D'autres ulama ont dit que ce sont des musulmans et ils ne sont pas des kuffars. Ceux qui ont dit que ce sont des kuffars, ils ont dit que euh, la raison pourquoi ils disent que ce sont des kuffars, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « yamruquna min ad-din » c'est-à-dire ils sortent de la religion. Donc ils se basent sur ça pour dire qu'ils sont sortis de la religion. Et il y en a d'autres qui ont dit qu'ils sont sortis de la religion du fait qu'ils ont rendu halal le sang des musulmans. Hein?